Gurekin Zintia Lamot Euskal Monetako gidaritza batzodeko kide bat, egunon? Egunon. Euskua bada ipar Euskal Herrian, eta sedea bada ere Euskal Moneta garatzeko, erabiltzeko ego Euskal Herrian ere. Beraz, azaltzen aldaukuzu, egitasmoa? Bai, beraz, eh, beh, hasi dugu hor eh, lan bat uh, bastaneko udaletxearekin, garalur, eh, baita ere olatu kopekin. ikusteko pixka bat posibilitzatekeen uh, guk hemen iparaldean dugun euskoa uh, egoaldean uh, garatu alizateko. Uh, eta beraz hortan ari gira, hor, eh, nahiko, naiko ongi pasatzen da, uh, eh, bat diruztapenak baditugu, uh, Nafarroako gobernutik, uh, Udalbiltzatik, uh, diputaziotik, Gipuzkoako diputaziotik, baita ere uh, elkargotik, eta batzuan azten ditut. eta elkarlanean ari gira hor norbaiten uh, kontratatu alizateko, eta proiektu hori uh, burutu alizateko zazpi provinzietako proiektu bat aipatzen ari gira? Bon, momentuz, aipatzen ari girena da piloto bat antulatzea. Gana baitu bi aldeetan, hor, donosti aldean eta bastan aldean, uh, hasiko gira, enpresa, handiren enpresekin, sare bat sortzen, uh, ango biztanleekin ere, eta uh, egoaldeko eusko hori, be, sortzeko, eta bederen ere muortan uh, erabiltzeko, ikusteko ibilkiden edo ez, uh, eta ongi pasatzen balitz, biztan dena, Eh, pentsatzen alko litzateke, uh, hedatu alizatea Euskal Herri osora. Mhm. Pentsatzen dut ez dela intsimple, beste naz eginen zen, zergatik ez bere ala eh, Euskoa ipar dena, ezari ego eta dena martxan ezari. Bon, Lehen da misi, dakizu mezala, diadanik ipar hori burutzeko, uh, batzuek, seku ikaragarrizko lana egin dute, Bon. Eh, beraz, beste aldean, be, lana eh, egin beharko da ere horren horren burutzeko. Uh, dena Euskal Moneta uh, da aholkularitza gisa uh, bastan eta, eta donostiako lagunen uh, be, laguntzeko. Uh, eta eta hartuko du hor momentuko badugu eh, aurre ikusia urte batez lan egitea eh, e, lehen oinarria gauzatzeko eta lehen oinarri hori zer da da lehen da bizin be proiektuaren inguruan diren uh, be aktore guziak identifikatzea, uh, informatzea eta barne gure gure proiektuan xaharaztea. Uh, eh, ikusteko zein den interesa, eh, nola ikusiko luketen euskoa, zeren biztandena ez da bestaldean, iparalean egiten dugun, ahas gauza bera egiten alko, beraz ikusi behar da tokiko jendeekin zein den interesa, nola egin nahi duten, eta horren arabera, uh, iparalean dugun biztandena uh, uh, egina izan den, eta dugun esperientzian oinagiturik, hori den dena bateraturik nahi baduzu ikusiko dugu egoaldean zerrateratzen den. Mm, e, egoaldean ere, ego euskal herrian, jada enpresikin lan bat eramanik izan da ez, prospekzio lan bat, edo egitekoa da. Hori egitekoa da, eta preseski kontratatzen ari giren pertsona hori animatzailea izanen da, uh, enpresen gana joaiteko, instituzuen gana joaiteko, eta biztanleekin ere uh, gogoeta hori eh, eramaiteko, uh, ikusteko, zendiren beharrak, zendiren uh, ideiak, eta bar. Uh, lortzen bada simbolikoki eh, olako lutura bat monetari esker lutuko da Euskal Herrian, Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herria lotzen ala lirateke. Bai, biztan dena, eta hori da, hori da ideia, ideia da, uh, ez dakit, bon, ari ametxe ginen dut, eh, iru urteren buruan, uh, be, hemengo eusko erabiltzaileak uh, be, bestalera joan alizatea, eta euskoak han erabilia alizatea, uh, erosten dituzten, serbizio edo produktuak erosteko. Zer da, zailena lanortan, lan mementu hontan? Uh, ba erran dezake, aski, aski ongi pasatzen dela, pentsatzen ginuen astapenean uh, ba diruaren aldetik ez zela errez izanen, baina azken finean baditugu partaide hainitz, uh, bada interesa, uh, pentsatzen dut zailena izanen dela, uh, eh, eski, lanean astea, jendea, proiektuaren inguruan uh, motibatzea eta, eta elkarlan hori eh, eramatea. Baina egia gaiteko momentuko uh, jendea biziki motibatua da, beraz, ni nahiko positiboa naiz, mm. pentsatzen dut ongi pasatuko dela. Mementoko beraz, iparaletik ze aholkularitza egiten ari ziste gehiamat? Bai, hori da, Euskal Monetak eh, aholkularitza egiten du, eh, badugu dante Edme Sanjurjo eh, be, Euskal Monetako uh, bai, sortzaileetarikoa aholkularitza egiten dena, baita ere uh, Xabila Eh, eta bi pertsona hoien bitartez uh, belaguntzen ditugu, eta eh, Euskal Monetako uh, gidaritza batzordetik ere, be, nik hori uh, segitzen dut, uh, baita Sebas Kristik ere, eta Mendi Estebanek ere. Beraz, hiru gira gidaritza batzordetik proiektu hori segitzen dugunak. Beste proiektu bat nahi zinuen aipatu, bakte Hala, pixka bat lotura iteko. Hor, ez da da trukatze ideia batekin dator proiektua ez? bai hori da. bo, izan da, uh, lan bat eramana izan da biaren baitan, Biar da, uh, formakuntza egiten duen uh, elkarte bat. Eta horren baitan, uh, estudio bat eramana izan da, uh, Akitaniako aldeak, Gipuzkako diputazioak, udalbiltzak eta Euskal Elkargoak dirutatu dutenak. Uh, ikusteko pixka bat interesa izaiten alko litzatekeenez, mugaz gaindiko barter bat sortzeko. Beraz, barter bat zer da, barter bat da, enpresen arteko trukaketa sistema bat. Sare bat. Sare bat. Erran nahi baitu, uh, eh, behen saltzen eta erosten dituzte serbizioak produktuak, baina dirurik bat ere trukatu gabe. Voilà. Ez euskurik, ez eurorik. dira serbizioak eta produktuak. Mm voilà. Eta barter horiek interesgarriak bilakatzen didan, sistema bankarioan krisiak badirenean, eta bankuek ez dutelarik gehiago krediturik egin nahi, 2008an gertatu den bezala, uh, eta uh, barter batzuk bizikiongi bilki dira, adibidez, uh, suizan, vir bizikiongi bilki da, badira irurogoita amak mila enpresa, <laughs> hortan txartuak, sardenian ere, uh, sardex, badira saspi mila enpresa hortan txartuak direnak, beraz, ba, ideia litzateke, berbada Euskal Herrian olako gauza baten egitea, Baina hori burutua alizateko, behar da lehen dabizi, uh, eh, diadanik elkarren artean lan egiteko usaia duten enpresa sare bat sortu. Beraz, iparaldean badugu jadanik sare bat sortua dena euskoaren inguruan, baina sare hori tiki egia da barter bat eh, horri lotzeko. Beraz, ideia litzateke Eh, bai sortzen ari giren uh, eh, egoaldeko eusko uh, horren bitartez, beste sare bat osatzea egoaldean, eta bi sare horiek gaur, gaur dugun iparaldeko eusko sare hori gehi egoaldean eginen dugun eusko sare hori bateratzea, eta horren uh, horri barter bat lotzea. Bukatzeko, justu galdeiteko, uh, eta Europako lehen uh, tokiko moneta dela beti euskoa, hori da? Bai, bai, bai, beti lehen. <laughs> beti lehenak gira, bai, bai, eta, eta nahi dugu lehenak eh, gelditu, baina uh, baina bisiki kontentzi zanen gira, beste moneta batzu garatzen badira, eta eta bederen gure inera etortzen badira. Mhm. Ipagaldian nola asen ditzen ziste pixka bat oai, uh, tinki, ortako mugaz gehindiko garapen horiek interesantak dira, eta hemen numait pistak jogatuak izan dira Ipagaldean? Eh, badugu oraindik iparaldean uh, eh, jostatzeko eta garatzeko eh, toki hainitz, eh? badugu eremu publikoan, baina ez bakarrik pribatuan ere, eremu publikoan taldea, hor langileen taldea ari da orain gogoetatzen nola justuki urhunago joan, eta, eta, eta euskoa gehiago garatu ahlo horretan, baina pribatuan ere badugu oraindik egitekoa, eta ala, eta, eta, eta taldea hortan eh, lanean ari da. Beraz, eh, bai, gehiago egoaldearekin egiten ari girena gehiago estrategikoa da, simbolikoa ere, eh, interesgarria iduritzen zaiku, eta Euskal Monetaren bisioa eta estrategian ahasongi sartzen den proiektu bat da, baina gelitzen zaiku, oraindik lana initz egiteko ipar Zintiela bot, mire esker, argitasunak emanik, eta be, bideon, eh? pixka bat eh, eskual monetaren garatzeko ere egoesko, e, egoesko alegira. zuri.